Օրամանկ կինը Մին անգամ ինչպես ապատահում մի մարդ ունենում մին սատանա կնիկ։ Այդ կնիկը տեսնում ալի վեր յուրան մարդը մին ճոխտ եզնուն է կինամա վարանում, տեսանում, տենանում, վերջապես ապրմելի։ Մին կեր կլոխը պահում։ Ինքն էլ ուժեղ անգրագետ մարդ հայնում, ոչ մին տար բան տեստեն գիտալիս չինում։ Էդ կնեգիտ ասում ամարտ, դևերտ հենցա, դու ամման տարի սկի պատար առաջ չես քինում։ Ես քեզ մատա, եկ դու ադերտեր, դերտեր էլի, լեհա տեր, լեհա են էլի, են վեր հրևան կնկանը մարդնել է, դերտեր տերալ, հարուստությանը տեղ ու թաթար չկա։ Ասում այ կնեք սարսաղես, գիշես, ես վեճ հայմերն եմ գդում, վեճ ալիփալին եմ գդում, ես ոնց կարեմ դերտեր տերնամ։ Տաթա քո տունը շինվի Գրալուջես մին երկու հատ ալելույա ասես, վերջի հետ կնեկեց սատանա կնեկե անում լի։ Տանամա ես անմինը ծախում, դերին հետ է մին փափաղա առնում, մինել մին փարաջա, վերետ ադերը իբր թակցի մեշկը դեռնա ադեր քնա օրիշտեղ դրոթունանի։ Տրանս գյուղումը կարալչիլի, լոխանել չնան չման վերսա անգրագետ ադերա։ Վերջը շատ ակինում քիչ ակինում, Էթող Քինա խաբարատանք վեր մին օրիշ գյուղում էլ մին ադեր մռացայնում վեր մեն ժողովուրդը քյոխ վամպենը հվակում են վեր եկեք ղարկենք տեսնանք վեր գյուղում երկու ադեր կա մինը պիրինք մզմոտ դրոթունանը ախորը գյուղը առանց դերդերի հնարավոր չի վերջը դրանք դելեգատ են ղարկում երկու հոգի կամեն շատ են կամ քիչ են կամ տեսնում են ճանապին մին տերտեր գլխավոր քնումա կամեն ասում են օրտնա դեր Դե ինչ պիտի ասե, խելքը կտրում չի վերասը Աստվածորդն է, մեր գյուղի դրությունից ոչ մին գաղափարել չկա, ասում ասում են թա թորնես գնում։ Ասում եմ գնում եմ տեսնեմ ինչտեղ ադեր չկա, այնտեղ դրություն անեմ։ Բա կոհար լուստերնա, այդ լհալավ տերավ։ Եկ լհա մր կորցնա, մր զղար կալեն, տրա այդ կորցը հետամ։ Երենոնոն վերջապես այդ անգրագետին պերում, տանում գյուղը, գյուղին մղակավը վեր մտնումա, Քյոխվան պենը աղ սախկալնեն կամեն մուտանում, բավեր վերջը ադերին ընդունեն էլի պատվավ։ Բյուրումն այդ ադերին ժողովրդու վրդեղ վեր վննակենում Հին ժամանակը դրան թոփխան են ասում, այդ թոփխանի մոտ ասում են՝ «Ադեր, հին չես ըռնելու տարեկան մզանա»։ Վեր մզը դե դրոթուն անես։ Ասմա, դե ինչքան ծեր ադերնարալա այնքան։ Ասմա, Մեր ադերը տարեկան 60 ֆուտ հատիկ է ինքոնում։ Եթե կուսասդ լավ ունի, քեզ 80 կտանք։ Դա ասմա դուք եք գիտում։ Դե եկեղեցին զանգը քաշում են, մենք սա տանում են ու սակի քինի աղոտ քանի։ Դե հիշտեղան է գիտում աղոտքը, նա փասկա սրտումը վերաղոտ քանի։ Ոչ տարա գիտում, ոչ բեն։ Բյուրում են ավետարանը դրում ցերքին, ավետարանը փռնելն չի գիտում։ Վերջը Սամիել կոհետ արելու է անում, ժողովուրդն ասում են՝ «Դուզա, ադորու խոսքերքը գլուխ չենք ընկում, բայց սասի շատ լավ է, 80 փուտու խրեգ ենք տվալ»։ Վերջը հունցա բտահում, այդ ադերետ հրցնում անելի Կարգու կանոնը վեր մերնե փողը դերենա հսնում, հրսնքին փողը ուրանա հսնում, նշընտելիքին փողը ուրանա հսնում, այդ բոլորը ադերը փսակի բենե փողերը գիդալիս այնում։ Նրանա հետ թահուն ծապտահում, միշեպ տանի հետ մին քասի բի խոխա մերնամա, այդ խոխին հերը կյամա ասմա, դե ադեր հինչիս ինքնելու մզանա, թա ասմա, տասը ման է թիմ ինքնելու, թա ասմա, լապ լապ գնի, եկ խոխան թաղի։ Այդ ադերը դերակենում, ավետարանը յորոնում քինում, քինումա որ կարթումա, դա հինչա կարթում, Էտել խոխա վախտեն նոքարալալ։ Ղարաբաղումը երկու հատ գյուղ կա յուրուր անակացած։ Մինը պենածորնա կոչու, միննել ծամծորո։ Մեկ իբր թա ադերը այդ ավետարանը կարդումա։ Դե ավետարանը տարագյուդում էր կարդի ասում է. «Քնամ ծամծոր կամ բանածոր, բանածորս քնամ ծամծոր»։ Ժողովուրդն ասում են. «Ա, մերեն քյոհնա ադերնել գլուխ չի լալել հա»։ Դա հենց բաներն ասի, «Շան տղանես ինչ լավ կարդում է»։ Վերջին ատուսկյամ վերեդ քասիբին խոխան ադերը տանամա հինգիստումը թաղում։ Թղելիս կյամա 10 սմանը թե ինքոնում, վեր 10 սմանը թե կնագի գյուդումա, վերտա մռնուղայլալ, պետք է ղարկը իրանց գյուղը վերտա կնգանա։ Մեր հետ ադերը մտածում է, ասում է, հունցան են, որ մեն երկու խոսք էլիվիլ ցնեմ, որ գոնե մին հեգմանը թելա իվիլ փողնա մնացումս։ Էն ծամ ձորնը բնաձորից պատար իրգին ցնեմ, որ փողը շատ ենք ունեմ։ Լահա հեգմանը թելա պահեմ իմ ջուբումս, հոգե պահոստ։ Այդտեղ մին հարուստի խոխայա մռնում, այդ հարուստուդ վեր կյամա դերին տանե, վեր իրանց խոխան թաղի ասմա, «Տեր հայր, ինչի՞ս ինքունելու»։ Ասմա, «Դե 15 մանաթ եմ ինքունելու»։ Դա ասма վեր լավ երկես, հələ 20 ընտալու։ Մենք ես ադերս մտածում ա վեր լավ երկի համել խոսքը իրգենցնե պատար փողը իվիլ ինքոնե կնգի գիդավեջ վեր 15-ա 10-ա։ Այդ դոնումտել քասիբին խոխան վեր մեռնումա, այդ քասիբն էլ երակենում, մին հունի մահակ յերոնում կնամ, մաղակումը գեղլուկենում ասմա, այդ շանտան եթե տարբերություն տիրավ հարուստունի քասիբին խոխեն գաթումը, տալու եմ տրա քալլեմ մելն ջուրանեմ։ Վերկյամա մղակումը կաղնումա էտադերը հուրուստեն խոխան յորաոնում հանգեստը տնելի թղելի ժամանակը ետատերնը մազմա կինամ ծամծոր կամ պանածոր պանածորեցել կինամ տրապիզոն տրապիզոնը սելիս մահակը չկա տնակյամ շան տղա պամերը քինած վեց տրապիզոն են քասիբնա ասում տամա մահակավ տրա քյալլան սրբտամ Էդերեն պերմն վերջը գլոխը փեյնը մենը դնում, ճալմանում, դրա քալլան մալլան կպոտում, վերջը դնում են եշին իրան, ղարգում իրանց տոնը։ Գնեգը նստած գülբանը լիսայնում ես մտածում որ մին էսա սեյդեմ պիրում գլոխը ճալմակապած կամա դուսկամ յուրան մարդը ամար թե ինչա պտահալ դա չորա պտահալ զահրմարա պտահալ պասել չս ստիպեներ այդ պենը լոխ կնգանը պատմումա Թաբամ կրակը քզիրա երտերնա։ Ստեղ աստրապիզոն 40 օրվա ճնապայա։ Թորնիր քինում տրապիզոն։ Քյացալիր ծամ ծերպենածոր ընդղան քինիր աղդամ։ Հա հորիր քինում տրապիզոն։ Քզ ղարկալım տրապիզոն աշկտել են հանար որ տհնցնարալ։ Մինուճար աղջիկ է։ Մի մարտի մին աղջիկ է այնում, այսինքն պատկերացրեք, որ գյուրուսում նա ապրում այդ մարտը, հունց ապտահում, սիսյանից կյամեն այդ աղջիկանը նշան տինում։ Որ նշան են տնում ասում է, դեք հեցեք, ես ինչ օրը կգյակ կտանեք։ Մարտը կգինամն հրցնքեն թատարիքը տզնան, մինել ղափանը ինքյան վեր այդ աղջիկնոզին։ Էլի այդ մարդը խոսք ատամ թա եկեք էս ինչ օրը կտանեք։ Կնեկն ասում է ամարտ, մեզ մին աղջիկ ունենք, պլես, գիժես, այդ ինչ ես անում։ Այդ դարումը դել, շոնը հաճումա դուս ենքամ տեսնում, միննել Ղարաբաղան ա եկալ վեր այդ աղջիկնոզի։ Տրանելա խոսք տամ թա կկյակ։ Հեն գորանը յետնել, տահանց ասում է կկյակ տանեք։ Կնեկե կռվատամա ասմա, արա, աս սարսաղես, ինչ ես, ամարդ, պլես, կիժես, էդ ինչ ես ասում։ Տաթա աստոց ողորմազա, մն պանտ դուսագյալու։ Էդ մարդը մին թակ աղջիկ ունե։ Վերջապես Սուվթավեր Սիսյանցուն խոսկատվալ, էդ իսկական աղջիկը տրանց հատամ։ Անցագենում մին հենգոր, մինել ղփանային կյան վեր օզին։ Էդ մարդը թունցա բտահում, դրան մին հատ շոնայնում, Դա Քրիստոս խաչակնքումա դեռնումա աղջիկ տամա ղփնծուն։ Մինել ղաթանանց ագնում հենգորո մինել Ղարաբաղ անընկյամ։ Ամարտ, էդ ինչ ես անում։ Ասմա, ակնեք, վախելմի։ Աստուծո ղորմածա։ Քրիստոս խաչակնքումա տրանսել մին Էշայնում, էտել Տեռնումա մին աղջիկ, էտել Տաման Ղարաբաղցուց։ Ղատն անցագենում մին վեցամես Հունց ապտահում գնեկի մարդին ասումա, ապա խոխոցան նգերան չես, ապա «Հա, ինչ եմ, մին երկու հաստիր խուրջինին մեջին, կինեմ խոխոցավը զիրավ հնցնեմ։ Երակայնում շատ ակինում, քիչ ակինում, կինեմ ատուսակյամ Ղարաբաղ։ Կինեմ ատուսկյամ Ղարաբաղ, էդ վեր էշի տվալա տրանց, Հրցնում աթա ասում է. «Խնամ է հունցա, հունց չի, վերջը մրխոխան լավ է, ձեր կործերը յոլայա տանում, հունցա»։ Թա ասում է. «Շատ լավ է, բայց աման բանը աչա, մնա կողքն անգյում»։ Թա ասում է. «Վեճ մեն բեն, սվրելա ձեր խասաթը»։ Կյամա դուս կամ ղափան հրցնում աթա, ըրեխան հունցա, հունց չի, բա լավ է, ձեր քեփավնա կինում»։ Վերջը ոնց որ Արաբաղեն ասալ ասման շատ լավ է, բայց վերին Ժանջանյանը լի տաթոբանը, ուրեմն շատ լավ գնի։ Ասմա վեշ մեն սուրելովա։ Կյամա տուսկամ Սիսյան։ Տեղ վերջապես մին երկու օր կենմա խնամեն ասմա դե ես քինալով եմ էլի բա վերջը ինձ ճանապակցեցիք մենակ նիգարան եմ ռեխան հունցա դա ասմա ռեխան շատ լավ է վատը չի խնամի աղջի դե վեր տհնցա քու երկնումա Երկած կինամ ինձ մրուկ բեր կտորի օտե։ Այդ աղջիկը կինամ պատվալը, պատվալա ինձ մրուկ ապերում։ Այդ ուրան պատրոնն ասմա ավերթի, կինա օրիշ ծմերիկ բեր, չէ վեր քու հերդ հրու ճանպայա կինամ անհարմարա։ Կինամ այդ աղջիկի պատվալը էլամին ծմերուկ դեշին պիրումաթա աղջի պակզսած վեճ այդ խկուճուրն սպիրալ պատարմը ծպեր։ Այդ հարտնդ մենելա կինամ պատվալը։ Խնամին ասմա, ա խնամը, ունցա խոխեն խասյաթը։ Դա ադա կոտոնո քանդրի երկած կնանք տեսնանք պտվալը մեն ծմերուկ ակման օրից ծմերուկ կա, այդ մեն ծմերուկ ոտ 3-4 հետ ետ տվի պտվալը, հալալ ծծկերայլի, ասեց վեչե թա հա մեր պտվալը մին թակ ծմերուկ կա։ Եկոտոն կնեգիթա հա, ասմա բա խոհակի հունցեն ունցես տեսալ թա ասմա լավ են էշի էշա շոնը շոնա հալալ ծծկերն էլ հալալ ծծկերա